alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka a wannan gari na natawa wanda yau mun ne rana ta eh, litinin mun shiga daren talata 13 da watan al-Muharram hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 31 da wata na masu jajayen kunne masu amsa albashi da hukuma miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad wanda suka fi sani da al kafi liman sa'ala an-dawa'i shafi eh, wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 19 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na mako a cikin wannan littafi wanda muna nan dai akan zancin da malam yake muna akan wasu rudaddu da suka rudu da wannan rayuwar har ma ta sanya su kai wa shari'a lalar fa'inta da mummuna na nazari akan shari'ar Allah subhanahu wataala wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fa'intar wannan shari'a akan yadda magabata na kirki suka fahimce ta Allah subhanahu wataala ya kare mun duk abin da yake tallallabiya ne ubangi subhanahu wataala muke roko kada ya jarrabe mu da kafirci bayan musulunci malin ya ambato mana wasu daga cikin rudaddu suna ruduwa da cewa yin azumin ashura tasu'a da ashura da kuma azumin ranar arfa watan yana karkare Eh, zinibai yana karkare ziniban da mutun yake aikatawa duk da wannan hadisai ne sai dai basu fahimci abin yadda ya kamata su fahimce sa ba har malam ma yayi radi cewa sallar farilla guda biyar da Allah yake wajabtawa mutun yake yi a kowane wuni da dare da ma azumin ramadana sun fi karfin nafila a wajen na a wajen kwatanta lada ba a kwatanta abin da yake farilla bisa da bisa da abin da yake nafila shi yasa Allah subhanahu wataala yake ya sanya wa'annan ababen a kodiyo shi dan annabi adam yana mubashara su yana aikatawa kuma sai malamin yin ishara da wani abu mafi muhimmanci shine rishin dogewa akan sabon Allah subhanahu wataala da kuma rashin barin mutun ya zamanto ya nisanci Eh, manya-manyan zunubai kamar da Allah subhanahu wataala yake bayani mun karanto aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffiru ankum sayyi'atikum in har kuka nisanci manya-manyan zunuban da ubangiji subhanahu wataala ya hana ku akai to Allah yace nukaffiru ankum sayyi'atikum mu kuma su Allah mun yi alƙawari zamu yafe muku kananan kananan kananan eh, laifuka abinda bai kai alkabira ba na daga cikin abin da ya kamata mutum ya tsara fa'inta anan malan ya tsare mu na hannunka mai sanda a gaida kuma lurar da mu akan sa shine kokarin aikata ayyuka na alkhairi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at haka ne innal hasanat tabbas kawawan ayyuka da Allah subhanahu wataala yake son su yin su yana sanya ubangiji subhanahu wataala ya karkare maka as-sayyi'at abinda bai kai al-kaba'ir ba shi ya sanya masu cikin siffa ta mayun Allah nagartattu suna nisantar wacan manya manyan zinubai sai Allah ce illal lamam sai abinda yake ɗan ƙanana kanana shi as-saghair ba yadda za a yi mutun ya hana kansa watan sahaban Allah subhanahu wataala amma da irtikabin kabira shine musiba Allah ya kare mu zamu tashi akan gabar da malike cewa fa'alima anna ja'ala ash-shay'i sababan litakfir litakfir la yamna' لا يمنع أن يتساعد أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم وأتم منه مع انفراد أحدهما وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل مالك توا فعلم أن جعل الشيء anan zamu fahimci cewa sanya wani al'amari sababun litakfir la yamna an yatasa'ad huwa wa sababun akhar ala takfir idan aka ce ga abunda zaka yi Allah ya karkare maka zunubinka to wannan abun shi baya hana cewa dan ka karasa da wani eh, dan ka karasa da wani ba za su hadu ba su karfafa junan su wajen wajen su su karkare manyan zulubai wannan abinda malam Bahaushe yake cewa eh, munduwa guda ba ta kacal aikin alkhairi da Allah subhanahu wataala yace yana karkare zinubi to bai hana cewa kuma dan mutun yayi wani aikin da yake karkar zunubi idan suka halu sai zama to sun karkar zunubin baki daya ba su gufa ci karatun ba malati fa'alima anna ja'ala ash-shay'i sababan litakfir la yamna an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfir da Allah ya sanya wani abu daga cikin ayyukan alkhairi dalilin da yake sanya Allah ya karkare maka zunubanka to bai hana shi wannan dalilin su hadu da wani dalili na daban domin su karkare zunubai yanzu misali azmin azmin tasu ashu ashura hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam al-muslim cewa yana karkare zunubin da ta gabata haka ne azmin eh, arfa manzala ke cewa yukaffiru sanatayn yana karkare zunubin shekara biyu to abinda malamin yake so ya ce muna dan kai azumin ashura da ashura to bai hana kai azumin arfa ko dan kai arfa bi hana kai ashura saboda ashuran da arfan su hadu dan su ƙara ƙarfafa abinda yake zulubin kada su kakkare maka shi yace wa yakunu takfir ma ijtima'i sabain aqwa kuma karkare laifi Allah ya karkare wa dan annabi Adam laifi idan dalilai guda biyu suka hadu to aqwa shine mafi karfi yafi karfin tasiri wa atammu min kuma yafi tika ta hanyar karkare zaniban idan aka ce ga dalili guda biyu kowane dalili yana sanya Allah ya gafarta maka to sai ka aikata dukkanin waɗannan ababen guda biyu to ka kamar ka karfafi juna ne wajen Allah subhanahu wataala ya yafe maka zanibai yace wa atammu min kuma shine mafi cika ta kamala ta wajen karkare zulubai shi yasa malam Bahaushe ma yake cewa ko kana da kyawu ka ƙara da wanka kyawun ka kadai baya wadatarwa sai kani idan kai wankan zaka ƙara kyawun akan wanda kake da shi to haka shi ma linka ya ayyukan alkhairi wanda akai alkawalin cewa duk wanda ya aikata to Allah zai masa wani al'amari na yafe zunubai to idan mutun ya hada su suka zaman to guda biyu ko guda uku to wannan abun yafi karfafuwa bisa da mutun ya rike daya ashe abin da malai yake sai nuna mana shine nan cewa dan mutun ya ya ya bar sabon Allah subhanahu wataala ko kuma ya yana aikata alkhairi sai kuma ya dage akan sabon Allah to wannan bai wadatarwa ya rabu da sabon Allah sannan kuma ya dage akan aikin alkhairi kaga barin sabon Allah daga cikin abin da ke sa Allah ya ya karkare maka zanubanka in tashtanibu kaba'ira matun hauna an nukaffir ankum sayi'atikum in mutun ya bar sabon Allah Allah yana gafarta masa to kuma sai ka ƙara da wani aikin da Allah ya ce in kai Allah zai gafarta maka irin azumin Ashura irin Arfa irin abin da ya shafi cikin sallah a cikin lokaci da makamantan wa'annan ababe idan mutun ya gwama su da juna to sai abin ya zamanto ya karfafu wajen Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mana baki daya malike cewa wa atammu min kuma shine mafitika ma'an firadi ahdihima ce dai ne ka bisala ce dai ne ka yanzu misali sai a ce wannan abun in kai yi shi to za shi ka maka ribar jika 500 wannan ma in kai zai baka ribar jika 100 500 to kuma yana yiwuwa duka a hada su a lokaci daya to tambaya anan zaka yi gudan ne ko biyu zaka yi na'am kaga zaka yi biyun ko saboda ka samu ribar to shine ma da yake so ya nuna mana anan idan ka tsaya da da guda ribar kawai guda ci 500 kin amma idan ka hada biyu to sai ya tashi miliyan ɗaya. to haka idan mutun ya rabu da sabon Allah idan mutun ya rabu da sabon Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto yana yin abinda Allah yake so kaga ya tara riba guda nawa guda biyu wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atammu wa ashmal a duk lokacin da sabubban yafe zinibai suka tattaru suka kawaita suka yawa suka yi karfi to kana aqwa wannan eh, wannan yafuwar da Allah yake wa mutum aqwa injimalan tafi karfi wa atammu kuma tafi cika wa ashmalu kuma tafi gamewa yanzu na daga cikin ababen da Allah yake yafe mutun kurakuransa shine mutun ya bar abin da yake na zulubai haka ne barin saban Allah subhanahu wataala na daga cikin ababen da ke sanya Allah subhanahu wataala ya yahe wa dan annabi Adam alqur'ani ya tabbatar da wannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات a wannan gabar ubangiji ke cewa ya ku masu imani eh, tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba nagartacce tuban da ba komawa ruwa a cikin sa sai Allah ya idan kuka yi tabbas Allah subhanahu wataala yukaffir ankum sayyi'atikum ya gafarta muku kurakuranku ashe idan mutun ya bar saban Allah ka gano kuskure dake sai ka tuba kace Allah shi yahi maka to duk abin da kai Allah ya yahi maka dai kenan na daga cikin abin da yake yake karkar zunuban dan annabi Adam shine yin sallah a cikin lokaci hadisi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر sallar farilla da zuwa sallar farilla tsakanin azhar da la'asar duk abinda mutun yayi na laifi inde ba babban laifi bane Allah ya gafarta masa daga la'asar zawwa magriba duk abinda zaka inda inde bai kai kabira ba Allah ya yabe maka da sharadin ya kasance tsakaninka da Allah subhanahu wataala daga isha magriba zawwa lisha haka daga isha zawwa subahin haka haka daga juma'a zawwa juma'a duk abinda zaka yi inda ya kai kabira ba Allah ya yafi maka haka daga watan ramadan zawwa watan ramadan duk abinda mutun zashi shi ma Allah ya yafi masa amma sai annabi ce idan mutun ya nisanci manyan kaba'ir manyan manyan zunubai kaga abu biyu daga cikin abinda ke sa Allah ya karkare wa dan annabi adam zunubin sa shine akwai mi akwai akwai yin sallah farilla guda biyar abu na uku yin azumi ai sallar juma'a zuwa sallar juma'a abu na hudu azumin watan ramadana zuwa azumin watan ramadana abu na biyar aikin hajji ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam muslim cewa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu duk wanda ya je aikin hajji yayi aikin hajji bai kusanci iyalinsa ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da aka haife sa kaga an karkare masa zinubansa jama'a mun fahimta sanan kuma na daga cikin abun da yake sanya Allah subhanahu wataala ya gafarta wa dan annabi Adam abu na shidda shine neman Allah subhanahu wataala gafara istighfari yana sanya Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mutum to haka idan mutum ya tattara wa'annan dalilan ya karfafa su da juna to malace kana aqwa to lokacin sai abu ya kasance mafi karfi ya karfafa wa atamu kuma ya cika ya batse wa ashmal kuma ya hade ya tattaro abin da zai sanya Allah subhanahu wataala ya gafarta maka وكتكال بعده وكتكال بعدهم على قوله صلى الله عليه وسلم da kuma wasu suke dogaro da fadar annabi sallallahu alaihi sallam hakiyan an rabbih wanda yake bada labari yake hakaituwa daga daga ubangijinsa wanda yake wannan hadisin hadisi ne na al-imamu al-imamu Ahmad ibn Hibban ya fitar da shi al-imamu Hakim ma ya fitar da ya fitar da wannan hadisin annabin Allah yake cewa ubangiji subhanahu wataala yana cewa ana inda husni dhanna dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha manzala yake cewa Allah yana cewa ana inda husni dhanna dhanna abdi ni ina iya inda bawa na yake zato game da ni iya zato na da iya yadda bawa ya doke yake zato game da ni to iya yadda nake idan kana zaton alkhairi wa Allah subhanahu wa ta'ala khairan in kuma kana zaton sharri to wannan abun sai wakana kana akanka ina fatar mu fahimta shi yasa mu dinga zanto zaton alkhairi wa Allah subhanahu wa ta'ala mu dinga fatan alkhairi daga daga Allah subhanahu wa ta'ala mala yace ya'ni ma kana fi dhannihi fa innahu fa'iluhu bi fa innahu fa'iluhu bihi duk abinda mutum yake zato wa Allah to shine abinda Allah zai maka abinda kake tsammaha wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shine abinda Allah subhanahu wataala zai yi wadan annabi Adam in kana zaton Allah subhanahu wataala zai yassare maka Qur'ani sai Allah ya yassare maka amma in kana zaton cewa ai abu ne mai wuya ba sai Allah shi barkar dubaraka sai ka kasa sai ka kasa ya sarwa gare ki jama'a mun fahimta idan kana kana zaton cewa Allah subhanahu wataala ya bude maka ya baka jari mai albarka mai yawa sai Allah ya baka in kuma kana zaton cewa kawai ku kun rako maza ne sai Allah ya abbata a matsayin kun mazan mun baita duk yadda kake tsammani game da Allah subhanahu wataala shi ne Allah zai maka to malaci wala raiba anna husna adh-dhann bil inna ma yakunu ma al-ihsan tabbas ba shakka kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala ana son mutum ya dinga kikkiawan zato amma sai dai kada kikkiawan zaton ya sanya ka rudu game da aikata aikin alkhairi wani yana kikkiawan zaton cewa kawai shi in ya mutu aljanna ne su kawai sun mutu su kawai aljanna ne kaga wannan kyakkyawan zato ne amma kuma sun sun kure a da kakware da gaske abu yadda ake bukatar mutun ya rayu an ya yakuna bainal khawfi war raja ka dinga kaunar rahamar Allah subhanahu ta'ala kana tunanin wala Allah kuna cikin aljannan nan tare da uldanun mukhalladuna ga suhurul ayn suna tayawu tare da ku ko wala Allah ma ya kasance kuma ana huta ana azamtar wa iyazu billah to amfanin sa zai sanya in ka tuna abun da ke ciki na ni'imar Allah sai ka ƙara matsawa wajen Allah subhanahu wataala da bauta idan kuma ka tuna abun da ke wajen Allah na azaba sai ka ƙara nisantar nisantar wannan abun amma idan ka sa a ranka cewa a'a ku kawai an ƙare an aljanna ne to sai mutun ya rudu da barin abun da yake ma sabon Allah ne sai na ni ai ko sun yi sabon Allah ma su za su shiga aljanna kaga wannan kuskure ne kamar da suka doka cewa su kawai da bai halin zai kasance su su kawai dan aljanna ne saboda ai suna akan manhaji kaza wannan kuskure ne hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace masahabansa yace ba wanda zai shi aiki zai kai sa aljanna in dai dan aiki ne in dai dan yawan aiki ne to ba shi a duniya wanda tarin aikinsa zai kai sa aljanna suka ce annabin Allah har kai yace har ni sai in Allah ya lillibe da rahamarsa da kaka rudu da yawan aikin ka dan ruduwa da aiki na daga cikin abun da ke hanawa mutum ya ƙara dacewa wa Allah subhanahu wataala da ibada sannan kuma yana daga cikin abun da ke rudar da wani daga shi kawai dan yayi sakuma ba dai kusa akwai wanda wallahi alazim su yin sabo a gansu kamar wajibi ne ba malam jabir akwai wanda su su yi sabon Allah ma kamar wajibi ne saboda in ba sa sabon Allah irin laga su take wajen Allah sai Allah ya kasa biyan su gaban a ina alkiyama ko kuma shi karatu akwai muhabbobi akwai masu wannan fa'inta sai za su ki dan taba sabon Allah subhanahu wataala akai akai saboda eh, kada a rasa asararsa da za a yi da su kaga wannan ke nuna cewa shi mutum har yanzu bai san wahiya Allah subhanahu wataala ba wallahi lazim kuma za ka ga suna karanta alqur'ani sai dai matsalar ba ta dabburi cikin alqur'ani mai girma shi sa daga cikin magabata ke cewa da daga karanta alqur'ani da ba ta dabburi ka sauke sa gwara ka karanta aya daya kai ta dabburin ta ya lada wajen Allah subhanahu wataala ka karanta aya dai da zaka tsaya kai tadabburin ta ya fi ka karanta qur'ani ba mu babu dabburi. ai Allah ya zarge wanda ba su tadabburin alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'an eh Allah ce shin ba su tadabburin alqur'ani har ma annabin Allah ke cewa akwai wasu ayi a cikin alqur'ani wailul liman qara'aha thumma lam yatafakkar duk wanda zai karanta wa'annan ayoyin bai tadabburi bai tafakkuri bai hangen abin da ke cikin wa'annan ayoyin annabin Allah ya ce kore da azaba ya tabbata a kansa kaga idan mutun yayi kyakkyawar zato wa Allah to ya dinga kuma tunanin ya dinga tsayawa bainal khawfi war raja wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa malati wala raiba anna husnul dhann inma yakunu ma'al ihsan ba shakka kyakkyawan zato yana tattare da kyautatawa fa innal muhsina husnul dhann bi rabbihi an yujazihi ala ihsani tabbas wanda kyauta ana koda kana da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala in har ya kasance kai ba mai kyakkyawan aiki bane to ba za ka samu abin da kake kake zaton ba dan mutun yana tsammanin ya shiga aljanna amma baya sallah bai azumi bai zakka duk abu ba wace ibada da yake sai dai kawai yana da kyakkyawan zato da Allah shi dai Allah ghaniyun an azabi Allah ya wadatu ko Allah ya masa azaba bi Allah zai karawa me zai kara wajen Allah ka tunda Allah ghaniyun an azabihi eh, Allah yana iya kai shi aljanna amma kuma bai wani aiki da yake yi da na ihsani shi yasa ai Allah subhanahu wataala yayi alkawari in har ka zamanto muhsin to zai taimake ka a rayuwa yace walladina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna Allaha lama'al muhsinin tabbas alladina jahadu fina masu kokari a tafarkin mu ganin su ga al'umma ta fahimci wa'annan addini ko su su ga sun fahimta sun yi aiki da shi Allah ce lanahdiyannahum subulana wallahi sai mun cire da su hanyoyin yasa kullun ina fada cewa idan ka samu kanka cikin aikin alkhairi to ba wayin ka bane ganin daman Allah ne wala Allah akwai abun da kake wa Allah Allah ya taimake ka akan wannan abu da Allah ce lanahdiyannahum subulana tabbas zamu shiryar da su mu dora su sai ko in ba abun ka baka natsuwa ka ji kawai baka gaba kai baka natsuwa ba akwai wanda saboda Allah ya taimake sa in ba wuni ya buyi bai karanta Qur'ani ba sai ji kansa gaba dai a takure daga wannan ai Allah ya taimake sa wani ba baya yadda za a yi wuni yazo ya wuce bai buɗe littafi ya karatu ba wani ba yadda za a yi wuni yazo ya wuce bai nafila ba wani ba yadda za a yi wuni yazo ya wuce bai sadaka ba to kowanne da irin yadda Allah yake sauke masa al'amari muna fata Allah ya sauke mana hanyoyin alkhairai a rayuwa sai ce wa inna Allaha ma'al muhsinin tabbas Allah subhanahu Ta'ala yana tare da masu kyautatawa ashe idan kana son abinda kake zato wa Allah ya tabbata gare ka shine ka kasance mai kyakkyawan alaka da Allah ka zamanto muhsin shi kuma al-muhsin nan guda biyu ne al-ihsanu ila Allah ko al-ihsanu ma'a Allah da kuma al-ihsanu ila al-khalq zaman to kana kyautatawa kyautata tsakaninka da Allah subhanahu wataala shi kuma kyautatawa zuwa ga Allah shine duk abin da zaka yi kai bisa ikhlasi bisa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kai dan sa dan neman yardarsa kuma kai bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa kamar kana yana ganin ka shi kuma kyautatawa bayan Allah da ta sha bamban da magana ma in kai shi ma alkhairi ne ba gashi ba hadisi al-kalimatu tayyiba sadaqa wa tu'inu ar-rajulu ala dabbatihi fatahmiluhu alayhi aw tarfahu lahu mata sadaqa annabi yace ka faɗi magana mai kyawu ma sadaka ce ko baka da abun da zaka bayar da wa mutum ka sakan masa fuska kai wa mushi wallahi za a baka ladar kai sadaka na daga cikin abun da manzon Allah ya wanda daga cikin sahabbai wasiya shine ya zamanto mai fara'a wa al'umma shi yasa yake cewa ni ban taba haduwa da annabin Allah ba sai na neman murmushi ba sallallahu alaihi wasallam to wani fa murmushi shi ko bai mutane murmushi zai murmushi sa da ƴan mata ne an samu matsala ana son mutun ya zama to bai fara kaga zaman to bai daurarren huska ka dinga saka mutane huska shi ma sadaka ce kaga mutun yayi faci ka taimaka masa sadaka ne mashin kin mutun ya tsaya ka tura shi kai sadaka kayan mutun ya bado ka dauko ka dora masa kai sadaka duka wannan kyautatawa ne ziyara asibiti sadaqatul abin ihsani ne da makamantan wannan malace ce eh, fa innal muhsina husna dhanni bi rabbih tabbas wanda yake kyautatawa kuma yake kyautata zansa da Allah subhanahu wataala annahu yujazihi ala ihsanihi ba shakka Allah zai satanka masa game da abin nan kyautatawarsa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha amfanin abu yana dawowa da mutum ne in ka kirka ma kaka ne kaiwa sai ce wala yukhlifu wa'da ubangiji baya saba alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala baya saba alƙawari wa yaqbalu tawbata kuma Allah yana karban tubansa duk wanda ya tuba Allah yana karba wa ammal musii amma wanda yake muna zato wa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin kawai su da su mutu sai huta kawai su ne sun rako maza al musirru ala al kaba'ir wanda ya doge Yana ce akan yin aikata manya-manyan zunubai wazul da kuma yawaita zalunci wal mukhalafat da saba ma da sabani al mukhalafat saba ma dokokin Allah subhanahu wataala fa inna wahshatal ma'asi wazulm wal-ijram tamna'uhu min husn adh-dhann bi rabbih malace ba shakka al-wahsha ila ga ce wahsha kadaita kalecin sabon Allah don sabon Allah yana kadaitar da mutum sabon Allah subhanahu wataala yana kadaitar da zuciyar dan annabi Adam sai zamanto ba komi a cike sai sai sabo irin su da Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce tabbas abinda suke aikatawa na zinubi yau da gobe Allah ya ce har zuciyar ta yi tsatsa aga wannan ya hadisin annabi ya fassara wannan cewa annabi adam idza aznaba zamban idan mutun yayi zinubi to sai Allah ya sanya masa digo a zuciyarsa in ya ƙara wani sai a ƙara in ya ƙara wani sai a ƙara yana ƙara zinubin ana ƙara masa digo baki har ta kai lokacin zuciyar ta canye yana ka san idan eh ƙarfe ya jima a cikin ƙasa yana mi yana tsatsa yana lalacewa ya canye ko haka idan zinibi yayi yawa wa zuciyar dan annabi adam take da kuma babban abin da yake warkar da tsatsar zuciya ba abin da yake alqur'ani mai girma karanta sa da sauraron sa da tadabburin sa da kuma yawan kokarin tabbaka abin da ke ciki na umarni da nisanta da abin da ke ciki na hani? duk wanda yake buƙatar zuciyarsa ta wanku Allah ya tsamar da ita daga tsatsa babban makamashin shine ya rike alqur'ani mai girma yasa ce inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa lai ka rike alqur'ani zaka sha mamaki a rayuwa Allah ka sanya mu cikin makaranta alqur'ani mai girma malai ce watan eh, kadaicin saban Allah da kuma zalunci da kuma ijram laifi shine al-ijram laifi aika aika ta'addanci tamna'uhu min husnul dhanni bi rabbih wannan shike hana sa yayi kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala ala duk wanda zamanto mai saban Allah mai zalunci mai ta'addanci to wannan ba yadda za a yi kyakkyawan alkhairi wa kansa a rayuwa dan nake kawai in ya mutu ma shi ai kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza jama'a mun fahimta idan misali idan ka dauki wanda yake mashayi wanda yake gashi yana sha kuma yana sata da ka zauna ka dinga fira da shi sai ka kawai shi baya kitawo Allah zato kawai su dai eh, a duniyar da ya mutu fiha wala ya haya ba mutu ba a rayu ba da kiyawan ma haka suna jira kawai gani yake su ne kawai sun fi hutani ne sa al-sura ke bada labarin wani daga cikin eh, magabata a zamanin bani Isra'il ne akai wani wanda yace wa ayyansa idan Allah ya masa wafati ya rasu to su kansu bunna gawarsa su shanya ta tabushi idan suka shanye gawar ta bushe sai su nika ta su yi garinta idan suka nika a matsayin gari to sai su zo su sheka saura a iska saura su sanya a cikin ruwa sai annabin Allah ya ce idan ka tashi alkiyama sai Allah ya taddasa wanda ya mutu sai suka yi haka yana mutuwa suka shanya sa sai da ya bushe, suka nika sa suka sheka rabin gawar rabin todar a iska Sodom kuma a cikin ruwa da Allah ya tattara su a kiyama sai Allah ya tambaye shi wane dinni kai wannan sai ya ce Allah ma ya rabbi tsoron haduwa da kai ne sai ne hannan sai Allah ce na gafarta maka a sanya shi aljanna Allah ce je an gafarta masa idan mutun yake kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala Allah yana cika masa an taba shi ma a zamanin bani Isra'il wani ne yazo yana neman ilimi bashi rance ya zo kasuwa haka sai ne mi bashi to wanda zai bashi bashin sai ce masa waye shaida yace shaida ce shaida ta Allah subhanahu dan ban san kowa ba ba wanda ya sani amma dai kan Allah ya sani kuma na san Allah na san Allah kuma Allah ya san da ni ba wa sani daga ina sanya Allah ya zamanto shaida ko sai yace masa to in baka biya bashin ba wa zai biya maka yace in ban biya Allah zai biya min ya kyauta da wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan bawon Allah yadda ji kudin ya basa, sa hadisi yana bukhari yadda ji kudin ya basa yaranta kiranta masa kudin yaje ya harkallarsa da zimmar cewa lokaci kaza zai nemi masa da da kudin sa ranar da zai mayar da kudin tayi da yazo tsakanin sa da wancan mutunan ruwa ne ko da yazo bakin ruwa jirgin ya tashi jirgin ruwa ya tafi kuma fanta kuma sun yi alkawli rana kaza ya tarba a wannan jirgin yanzu da yazo sai ya isa kawai jirgin ya tashi ya tafi ba kowa sai nemo kututturan ichi sai ya huda wannan icen sai ya sanya wannan kudin yace ya Allah lokacin da za a ranta min kudin nan an tabbe ni waye shi nace Allah kai ne shida an ce min waye majibinci na in ba ni wanda zai biya nace kai ne Allah yace Allah kaga ya da ni a rayuwa yace Allah ka danka wannan dukiyar da ni ita kawai sake da cikin ruwa ya juya wasa yayi takarda ya rubuta ga larura ta sa bai zo ba amma dai ga kudin ya sanya cikin takarda ya rubuta ya sanya cikin ruwa ya juyo wasa wancan mutunan da suka yi alkawali ga jirgin ya so yana bakin gabar jirgin ruwa ba gabar ruwa ya tsaya ga kaf ba wannan mutumin da ya baiwa bashin dukiyarsa kuma ba wanda ya baka wa sako ito wala Allah akwai abin da yasa ya hana sa kaji bayin Allah wala Allah akwai dalili mai karfi da ya hana sa suna kiftawa junan su zato ya jiyo zai tafi ya jira ya jira kaga ba alamar bai kowa sai tashi ya ce bari mu je gida haka haka Allah ya kaddara ya kama hanya zai tafi sai ce kai da wani kututturen ice ne ma bari in biya da shi gida ko abinci ai da shi ya ke wannan kututturen icen ya tafi da shi gida yana faskarewa sai ga ya ga lalita ya ga abun nan eh abun sa kudi a ciki da takarda ya buda daga kudi ne da tilga kuma ya karanta takardar daga wani ne wanda aka baiwa kudi kaza gashi larura ta kama ne ban ban samu zowa ba saboda ko na zo jirgi ya tashi amma na danka kudin nan da Allah ya kai mai sushi shi kun fahimta Allah ya kai ko bai kai ba kaga ya kyauta wa Allah subhanahu wataala zaton sai Allah yi ya cika masa duk da haka kuma sati na kewayewa ya kamo jirgi yazo da kudin yace wane yazo kaga rana kaza ban samu nazo ba yace ga kudin kace ai Allah ya biya maka wasikar ta zo kullum a rayuwa ka dinga kitsato wa Allah subhanahu ta'ala. kake da kanka kisa kanka a akwai ku ka san akwai wanda fa tsabar jahilci bai san waye Allah ba shi kawai gani yake a yadda yake haka zai kare a duniya kawai gane yake a yadda yake fakirin sa miskinin sa haka zai kare ba kawai kanka adalci ba wallahi ba kawai kanka adalci ba Allah ya dace da mu to malai cewa da haka shi wannan azzalimin kuma mai sabon Allah ko sabon Allah da zalunci ke hana sa watan yake tawa Allah subhanahu wa ta'ala zato wa hadha mawjudun fi shahid wa hadha mawjudun fi shahidi wannan abu ne wanda yake karatu da zahiri abu ne wanda yake a reality muna ganin sa fa innal abdal abiq al musi malaci kaga bawa wanda yake al abiq wanda ya guji daga ubangijinsa ubangidansa bara mutun ne yake da bawa dan bawansa wanda ya saya sai ya tsere shi ake cewa al-abiq al-abiq bawan da ya gudu daga hannun mai gidansa to kaga bawa wanda yake ya gudu hannun mai gidansa al wanda yake kuntatawa yake mummuna al-kharij an ta'ati sayyidihi wanda ya fita daga da'ar shugabansa la yuhsinu dhanna bihi bai kyautata musu zato ba inda ya kyautata wa mai gidan nasa zato to da ya haƙura wata ranka inta sai yake haka ne da ya haƙura ai da yawa daga cikin yara masu hukun shaguna rashin hakuri ya sanya suke wa uwayen gidansu sata har a kai su a kada da korasu a a shagon shi bai tara abun kirkin ba kuma an kore su kuma ba wanda zai yarda da shi kaga wannan abin nan su uzzamni amma kyautatawa mai gidanka zato cewa ba abin da ba zai yi maka ba a rayuwa da ikon Allah subhanahu wataala inda kana hidima karkashin sa mutun nawa ne yake aiki da mutun kuma ya gina masa gida a gina ma keken gida kuma a aura maka yariya kuma a baka haraka suna da yawa sun kyautata ta ne amma wasu aka sa sai yana ganin kawai fa yanzu tunanin sa me yanzu alhaji yana mutuwa banda komai cikin dukiyar alhaji to gwara ina wani kaina to sai bai yi nashi na kanshi kuma alhaji bai mutu kuma an kore shi da ufa talib wal matlub kenan ko Allah ya sauke kuma ne yake tuna zato a rayuwa wannan shi da abinda malai yake sai ya fa'ita da mu malai ce wala yujani'u wahsal isaa ihsanu dhanni abadan har abada malai yake cewa ba yadda za a yi a watan kadaituwar na zato ya hadu da kuma kikkiawan zato wa Allah subhanahu har abada ba su haduwa yadda ka san da da da huta da ruwa ba sa haduwa huri daya in ko aka hadu dai sai yayi galaba akan daya haka kyakkyawan zato da kuma munana zato ba sa haduwa huri daya ba idan za a yi a ce ana bar ana karuwa sai dai a yi daya Allah ce fa innal musii'a mutawahhishun isa isaatihi tabbas wanda yake mai nawa yana kadaituwa ne yana zamantowa kadaitacce ne bi qadar isaatihi ko dan kocin munana zatansa da yake yi idan mutum zamantu mai mummunar aniya zai ga aniyarsa tana biye sa shi yasa ai dan koyro ma yayi yayi waka ko yace azura ido ta ishe mai hankali kuma yace mai gina ramin mugunta in zaka gina ramin mugunta ka gina ka gina gajeren saboda take iya kasancewa ka fada ciki wannan karatun ne muta kamar ita duniya fa makaranta ce shi fa wani akwai karatun da ba ba dole sai ba an gode Qur'ani da hadisi a'a reality rayuwa ma shi karatu ne da Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun kaje ka yi tafsirin musamman ibnu ashur at-tahrir wa at-tanwir da irin al-imam tafsir al-imam al-qurtubi da al-imam al-baghawi kaga irin bayanan suka zuba wa fi anfusikum abinda ke wakana tsakaninku wa juna shi kanshi darasi ne aya ce Allah ce afala tubsirun ba ku hankalta ku lura Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya samu wani lafiya mal yake cewa wa ahsanun nas zannan bi rabbih atwa'uhum lahu wanda fi kowa kyautata wa Allah zato shine wanda fi kowa da'a wa Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyautawa Allah zato har ma Allah ya bada labari a bakara shige cewa mata nasrullah ko am hasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum mathal ladina khalaw min qablikum masatuhum al-ba'sa wad وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين امنوا معه متى نصر الله التي الا ان نصر الله قريب annabi ya tabbatar da cewa taimakon Allah yana kusa ina da yakini Allah zai taimake su yana da yakini yakini cewa Allah zai taimake su to amma duk abin da ka shiga na rayuwa idan kaje kana jin ba za ka iya ba za ka iya ba za ka iya har abada hukunta duk abinda mutum zai sa kansa a rayuwa in har ka ji cewa ba za ka iya ba to ba za ka iya ba amma ka sa kanka cewa za ka iya ko kuma ita karatu ne kai ka sa ka za ka iya za ka iya amma in ka ji cewa ai kai wala kai qur'ani izm 60 sura 114 aya 6666 ka hatta suka zai ka ba za ka iya ba ba yadda zai ka hade shi amma in kana ganin kawai ai surar nan 6600 ayin nan 6666 nan a wajen Allah ba wani abu bane Allah ya sanya maka shi kai tsaye sai waɗanda yaron da shekara Allah ya ba su shekara kai shekara shekara Allah kuma sai Allah ya baka da wannan ne su Abubakar Siddiq su ba da Qur'ani lokacin da ya ci Qur'ani shekara a duniya lokacin da Abu Bakar ibn Siddiq ya gane Qur'ani izil 60 kaf shekara 60 gare shi a duniya ya sa wa kansa zai iya jama'a mun fahimta lokacin da Abu Bakar ibn Siddiq bayan rasul manzo Allah ka samu ya gama da gwamnati ta gamu da kalubale kalubalen farko ya hadu da mutanen da suke eh, suka yi ridda al-murtaddin suka ce su gaba ɗaya ma sun bar musulunci kwata kwata sun bar musulunci annabi ne da mun kuma ya mutu sun bar addini ya hadu da wani suka ce su kuma za su yi musulunci za su yi sallah amma ba su ba da zakka su ba zakka kan ba su basuwa da mun dai in foci annabi yake karba kuma ya mutu suka ce daga yanzu to shi ke ba su ƙara basuwa. kuma aka samu wani suka fito suka ce su annabawa ne to sai Abubakar ne Siddiq ya tara sahabbai yi mitin da su Ita musu kun ga abin da yake fama da shi ka ni me kuke gani akan wannan suka ce ai a haba ran kai dade kamata bi mutane a hankali ka san an zo ƙarshen zamani Da bi mutuwar annabi ma alama ce min alamatu sa'a annabi ya mutu alama tashin kiyama ce to da haka ne ya kamata alalla mutane wa'ancin suka ce za su yi musulunci amma ba su ba da zakka a tai a hakan nan an yarda mutai a hakan nan yace kai yace wallahi ba wanda zan daga ba kafa naji na iya zan iya kuma duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake sa yace kuma in akwai da za a ce mutane suna bada zakkar ige da ake daure timaki da ita yau mutun yace ba zai ba yace wallahi sai na yake sa ya shinne runduna tsakashin Usama da Khalid yace aje Usama yaje yaqi almutanabbi'in masu cewa su annabawa ne musulmatul kazzab ala ra'sihim ya tura sa yace aje a yake sa yace wani ka zaman to shugaba in an kashe sa wani ka zaman to shugaba in an kashe sa wani sai dai zama shugaba fiya yace kana sari aje a yake yace kuma nan duk kauyukan kowa yazo yazo ya bi ya bi in ko ka kiya zamu yake ka haka da yaji ya iya Allah ya ce maki yana kikkiawo zaton cewa in Allah zai ka musu agaji kuma Allah ya agaza masa a kashe musallamatul kazzab waya ce kuma suka dawo cikin musulunci da urat talaba Umar dan Khattab ya zauna ce laulaka ya Ababakr la zalzala al-islam wa halaka al yace wallahi ba dan kai ba Allah ya sanya kana cikin yace wallahi da musulunci ya ya tabarbare kuma da musulmi sun halaka a rayuwa to kaji zaka iya duk kaji cewa ba zaka iya ba ko to malam daga nan kawai kai ishuye kawai kaji kawai kawai ka sa kanka kai ishuye amma duk abin da ka sa gaba kaji kawai ka iya to da ikon Allah shi ka kai labari a rayuwa Allah ya datar da mu mala yake cewa mala yake cewa eh, kama kama qala al-hasan al-basri kama da hasan al-basri yake cewa innal mu'mina innal mu'mina ahsan ahsanu adh-dhanna bi rabbih tabbas mai imani ahsana adh-dhanna bi rabbih yana kyauta zato ga ubangijinsa fa ahsana al-amala wannan ke sanya sai ya kyauta aikinsa mutum mai imani zaka same sa yana kyauta zato wa Allah subhanahu wa sannan kuma bayan wannan ba zai tsaya ba a fa ahsana al'amala zai kyautata aiki a rayuwa ya aikata nagartaccen aiki wa innal fajira shigun mutum wanda yake fajiri asa abbanna bi rabbih ya muna zato wa Allah subhanahu wa ta'ala fa ah, fa asa al'amal sai ke mummunan aiki a rayuwa a wannan gabar ɗan uwa idan mutum ya mai da hankali kware da gaske wallahi zai fahimci karatu mai girman gaske bari in ba da misali guda daya Muhammad Awwal Albani alaihi rahmatullahi ta'ala Albanin Zari Allah ya ji kansa dan kana sauran karatukan sa kana bibiyar da'awarsa, mutum mutun ne wanda Allah ya taimake sa da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala har fada yake yace ina da yaqini 100 bisa 100 cewa wannan da'awar Allah zai taimake mu a rayuwa yace amma fa ban san ba a yaushe ne amma yace ina da yaqini tabbas Allah zai taimake mu kawai mu ya ina da yaqini Allah ya taka masa ko bai taka masa ba sai kusan abin da ya kafa a a Afirka gaba ɗaya kaf ba Najeriya ba Afirka gaba ɗaya kaf ba wani malami mai da'awar addini da kafa abin da ya kafa a tarihi ba kaf Afirka tun daga tun daga tun daga jardan nan fa har aje university karkashin tafiyar malami na addini duk Afirka babu babu babu Afirka babu kuma kwanan nan ma sun bude karatun likita wata cikin cikin me yake cikin wannan jami'ar an bude bangare na da karatu abin da ya shafi fasahar zamani da karatun fasaha kuma ga yara suna ta hadda Qur'ani kun dai gani ga Albani TV an buɗe. yace kawai ya fito dare yana dan yawo ne a masallacin sai ga nan ya kamata a ci gidan radio ne da gidan television sai ya rubuta amma ba a yanzu ba nan gaba za a yi hukumata shege kira husnul dhann billah ya ina da jinni a zuci cewa Allah zai yi masa kuma sai Allah ya yi masa amma idan kana ganin Allah ba zai maka sai Allah ya barka haka nan ba za a yi maka sai a barka ba za a yi maka ba to kuma Allah ya cika masa burinsa yasa Allah subhanahu wataala yake cewa abinhum man qada nahabu wa minhum man yantazi amma wa ma baddalu tabdila wasu kafin su musu Allah zai cika musu gurin su wasun kuma sai bayan sun mutu ne Allah subhanahu wataala yake karfafa su bayan sun mutu sai kuma Allah ya medo su a duniyar sun mutu amma sai su dawo dake misalin Abubakar Mahmud gumi Allah ya ji kansa kamar gurbe bar su ba yanzu da zaka doka a tarihin da'awar Najeriya ga ba ma Najeriya Najeriya dai in ka doka kusan duk wani malami da yake da'awar sunna in bai karatu wajen guri malamin sa ya karatu wajen guri aga har yanzu gumin yana mi yana rayi kuma a tarihin duniya gaba ɗaya gab a yaren Hausa shi da mutum na bare wanda ya fara rubuta Qur'ani da harshen Hausa ya fassara shi tarjuma Qur'ani da Hausa kasan mutum miliyan suka amfana da shi ya rubuta Qur'ani Raddul Azhar ila ma'anil Qur'ani kuma abinda zai baka mamaki mallan Jabir wanda be cikin aiki ko dai ko 00 bilgir 00 sosanken 0 bensan kinashi bai yi ba kuma zai dawo yana raddiwa Abubakar gumi in ka ce ruta maka littafi mai mujalladi biyar eh, littafi mai safaha biyar ba zai ruta ba dan larabci kirki ba bai ba littafi mai safaha biyar fashi biyar na kirkin ba zai ba kuma yana zo yana taraddi da malamin suka aiki wancan Allah ya sauwake Allah ya gafarta mana jama'a mai imani duk lokacin da yake da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala to a lokacin yake ƙara kusancewa Allah subhanahu wataala irin su al-Usaymin alaihi rahmatullahi ta'ala irin su Nasiruddin Albani Albani Albani wacce na Saudiya fa sana'a sa fa gyaran matar fa gyaran malam Jabir baban sa aike sa gyaran mantir wannan dai mantir in ta lalace a kawo ya gyara da wannan sana'ar yake yi kuma babansa ai babansa yana da taqilanci da mazhabar shafi'iyya amma yana karanta jumlar sai yake ganin hadisi suna shiga cikin juna sai ce to ya kamata a samu karatun da zai bambance hadisi sahihi da hadisi dhaifi Allah kuma ya taimake yaji zai iya kuma Allah ya taimake sa yanzu fa da an ce hadisi fa akhrajahu al-albani an kare ba bukatar zancen hadisi a ko ina yake da an ce ai albani ya magana akan hadisi an kare yana sana'ar gyaran mantar kuma zai je ya ya ya ci gaba da karatun hadisin sa an sai gidan kusa an taba sai har gidan kusa ya taba shi har gidan kusa da aka gano cewa gidan kusa ya karanta da ya fitar da jami'a ta musamman ma sai aka aka sake masa gida Allah ya dace da mu kyakkyawan zato ne wa Allah subhanahu wataala bai subhanahu wataala ya dace da mu malik ya cewa wa kayfa yakunu muhsan adh-dhann bi rabbih huwa sharidun anhu ala murtahil fi musakhatihi wa ma yubghiduhu muta'arrid lil'anatihi qad hana haqqahu wa amarahu wa amruhu alayhi fa adaahu wa hana nahyihi alayhi fartakabahu wa asarrahu alayhi malik ya cewa ko tayaya wanda yake muhsinu dhan wanda yake kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala cewa Allah zai yi masa ta yaya zai zamanto sharidul alf ya zamanto watsatse game da al'amarin Allah subhanahu wataala ta yaya akan za ta kasance hala murtahilu fi musaqatihi yana tafi a cikin abin da ke bata wa Allah da rai ma yughbiduhu da kuma abin da yake makanta wa Allah subhanahu wataala muta'arridun yana fuskanta lina'alatihi da ladar Allah adhana hana haqqahu tabbas in dai haka ne malfi ya kha'inji waton haƙin Allah subhanahu wataala wa amruhu kuma da umarnin Allah subhanahu wataala alaihi akan sa fa adaahu a wannan lokacin sai kuma ya tozantar da haƙin Allah da umarnin Allah ba zai ba wahana nahyihi alaihi kuma sai ya tozantar da hanin Allah akan sa fartakabahu wa asarra alaihi da haka sai ya hau wannan abin da Allah ya umarce sa ya bar sa na nahayi sai zaman to yana yin abin da Allah yake yi wa asarra alaihi kuma sai zaman to ya dage a kansa anan bari da tarihin misali al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala Muhammad bin Isma'il al-Bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala asalin tarihin sai ka karanta tarihin sa ya tashi makahu ne yana yaro makahu ne cikin iko Allah subhanahu wa ta'ala mahaifiyar take tato wa Allah subhanahu wa ta'ala take tato wa Allah zato kuma sai Allah ya haƙaƙa wannan abun ta roki Allah makantar Allah ya ya gusar masa da ita kuma Allah ya bude masa idanunsa kuma ta tura sai ya je karatun hadisi sai da aka waye gari yanzu duk duniya da an ce hadisi a al-bukhari an qari aga ne aga kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala to amma wanda yake ba mai imani ba zaka same sa yana fuskantar yana dagewa akan sabon Allah sai ka samu wai malami wai wai malami mai karantar da mutane addini mai karantar da mutane addini to yana yana yana bin abinda yake haramun ne abinda Allah ya haranta masa misali sai iska malami yana shan taba akwai su malam Jabir malamai ne wai malamai masu karantar da al'umma eh ba su sha cikin mutane Allah ya sauke to kaga wannan wannan yana yaudarar waye kansa ne yake yaudara kawai domin ba siffa bace ta mai imani su Allah ya ba labarin masu imani walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa dagewa kan sabon Allah in suka gano kuskure ne sai su bayyana Allah ya datar da mu to kuma nan ya kamata mu kwana ko nan ya ko mu juye takarda ku lokaci eh ku kwana anan ko sai mu tashi zance eh, kaifa yuhsinu dhanna bihi insha Allah sati bi gawa da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya alkhairi da albarka cikin karatun da muka yi kurakure kuma Allah subhanahu ta'ala ya yafi muna muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala muna masu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala ya ƙara amintar da mu a cikin wannan kasar Allah subhanahu wataala duk abin da zai zama to fitina ce wa Niger da ɗan Niger Allah ka tsare mu da shi ya Allah duk abin da zai zama to musiba ce da ɗan Niger Allah ka tsare mu da shi ya Allah duk abin da yake alkhairi ne ko da ba mu so Allah ka tusanya da shi ya Allah ka zama da wannan kasar ta mu lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali ya Allah duk wanda ke nufin mu da alkhairi Allah ka kusantar da shi gare mu ya Allah duk wanda ke nufin mu da sharri Allah ka nisantar da mu da shi Allah ka mai masa da kayansa Allah ka tsare mu da makincin sa ya Allah idan kasashen duniya sun tura idanu akan mu ya Allah mun me da al'amarin mu gare ka Allah ba mu buƙatar agajin kowa da taimakon kowa sai naka Allah ka agaza mana ka taimaka mana a rayuwa Allah ka yi mu cikin al'amuran mu baki daya Allah wannan kasar ta mu. wannan juyin mulki da aka yi Allah in shi ne alkhairi Allah ka tabbatar mu da shi Allah in alkhairi ne Allah ka tabbatar mu da shi Allah subhanahu ka sanya din tsoronka a cikin jagororin wannan kasar Allah ka kare mu ka kare mu mutuncin mu wanda kuma abun ya kuncewa a hannunsu Allah ka sanya musu hakuri da kuma riko da kaddara a rayuwa haka al'amarin rayuwa take da mun laka wa yawmul alayka eh kafin a zo wannan lokaci an yi juyin mulki kusan guda hudu a Niger juyin mulki wannan shine na na biyar eh kun ce yayi ma jori ko eh, sannan kuma aka aka zo aka shi ma alshe kun ci ma ku da take masa shi kun ta shi ma ku da take masa sannan kuma aka zo aka yi wa mamman Usman ah, mamman Usman ko bare yayi mamman Usman kuma aka zo aka yi wa shi shi baran sannan tanje yazo shi ma aka zo aka yi masa kuma sai yazo ga shugaba Muhammad Bazum Allah ya ba su hakuri kuma Allah ya saka shi da mafi alkhairi gare mu da su baki daya subhanakallahumma bihamdika shada allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh